things as mhm. eh, Čiže potom, keď eh, niečo ako Zoom, eh, keď si to priblížime, tak vlastne potom môžeme nahliadnúť protóny, elektróny a vidíme, že vlastne není tá vec ako taká, ale vidíme iba tie protóny, elektróny. So these three stages, the shape, the manner and the natural characteristics. So it's the same thing according to the distance from the observing mind and the observed object. At far, you can see the shape. When you come closer and keep on observing, you can see the manner. If you come closer and closer, the object and the mind become merge, and there you can see the illusion-like, uh, energy-like, waves-like actions. Čiže um, vlastne tieto tri charakteristiky, uh, čiže tvar, potom spôsob a potom uh, um, tie individuálne charakteristiky toho objektu vlastne, my ich vidíme v závislosti na tom, ako, ako by zblízka dokážeme pozorovať. Keď pozorujeme ako keby z, od, z väčšieho odstupu, tak vidíme tvar, keď sa približujeme, tak vidíme ten spôsob a keď sa úplne približíme, tak vidíme tie akoby, charakteristiky. A potom, keď sa vlastne mysel spojí alebo splínie s objektom, tak um, <clears throat> tak vidí, že vlastne e, ten objekt je vlastne energiou, alebo bol akoby iluzórny, alebo že už je tam iba energia vlastne. So from the manners onward, the boundaries are slowly disappearing. The oh. things are, everything is losing its boundaries and they are just mingle each other and you can't label them, you can't demarcate them, you can't delimit them. So appear like a hallucination, appear like a nausea. Čiže od, uh, od toho spôsobu, či prvý bol ten tvar, alebo toho spôsobu, uh, potom uh, sa začínajú rozpúšťať hranice. Uh, čiže uh, tie pevné hranice veci sa začínajú uvoľňovať a rozpúšťať a uh, vlastne tam už nie sme schopní akoby, tie veci presne akoby, uh, pomenovať, označiť. Uh, a je tam ten pocit akoby niečo ako také halucinácie alebo neuchopiteľnosti. To vidíme smajem. Always we are asking to just to see the shape. A mysl začiatočníka vždy žiadame, aby človek videl tvar. Anyway, you try to see 20 breaths, 30 breaths, 20 steps, 30 steps like, then only you can see the manners. When continuation happens, then the manners come into being. Čiže iba keď dokážete vidieť v kuse 20-30 dýchov, Eh, alebo keď dokážete urobiť eh, všímavo eh, bez prerušenia 20-30 krokov, až od toho momentu potom sa dostávate na tú úroveň toho spôsobu. Od tvaru do spôsobu. Seeing the, the shape is just like shooting to a fixed target. Seeing the manner is shooting to the jumping animal. Mm -hmm, čiže keď uh, vidieť tvar je niečo ako keď strieľate z luku a šipu a strieľate na uh, pevný terč, e, akoby daný terč a potom uh, keď uh, to, je ten, to bol ten tvar a potom ten spôsob je niečo také, ako keď že chcete streliť šíp do uh, utekajúceho zvieraťa. So it's very adventurous to see the manners and then the bewilderment start whether it's a mind made, it's a reality. So then uh, his uh, focusing, the targeting will be distant. Mm-hmm. Čiže potom to začína byť naozaj eh, ako keby uh, dobrodružné, um, či už je to akoby v realite alebo v meditácii, ale uh, no, vlastne keď sa človek snaží na to, na to zamerať, na ten spôsob veci, uh, tak um, tam už to začína byť akoby narušené. The answer is uh, whenever you see the shapes are changing into manners, and then the manners are going into the waves and energies and kind of thing. Next time you go prepared, don't entertain doubts. Be aware, this is the way mindfulness is developing the momentum. Čiže mm, keď na budúce budete v tom procese, keď budete prechádzať z tvaru do spôsobu a potom zo spôsobu do uh, energie, uh, tak vlastne uh, buďte pripravení. A eh, pri, pripravení to znamená, že uh, vy už viete, že toto je spôsob, akým sa všímavosť prehlbuje alebo rozvíja ešte viac do hĺbky. So to see you can still entertain the permanent notion. Keď vidíte tvar, tak ešte stále o tvaroch máte uh, ten, ten pohľad, že je to niečo trvalé, pevné. When the manners come into being, your permanent notion is being challenged. Keď sa dostanete na úroveň spôsobu, uh, tak vlastne um, tento, je to výzva pre váš pohľad na veci, akože sú pevné uh, a trvalé. Whenever it is developing into the natural characteristics, then the individual object loses its name, loses its perception, everything appear like a wave, everything appear like energies. Čiže keď uh, sa dostávame na úroveň uh, individuálnych charakteristík, tak vlastne uh, veci um, strácajú svoje individuálne meno, svoju akoby individualitu ako takú a stávajú sa vlastne ener- vlnami energie. Pandita Sayadaw gave a very nice lecture, one hour lecture, and one person put it into a book called Yellow Book, name as Paving the Way. So I can pass it to you, the e-copy, mm -hmm. and if it is interested, it is technical thing. But anyway, if you are interested in, uh, you can put it to check and learn. Uh, Slovakian actually learn. Slovakian language. Čiže e, senátor Upandita e, e, napísal, spravil takú akoby veľmi zaujímavú prednášku o tomto a, a vlastne ak vás to zaujíma, tak ja vám môžem dať e-book, tento vlastne prepis tohto učenia a keď vás to bude zaujímať, tak to môžete preložiť a vydať v češtine alebo v slovenčine a naučiť sa to. Ale je to hodne technické. The next retreat is from Vimalajani. Uh, uh, next, uh, <laughs> next retreat in Javori Aha. is from Vimalajani and she is a disciple of Upandita. I will ask her to bring some hard copies. Mm-hmm. Čiže ďalší kurz na Javori je od eh, tejto uh, mnišky uh, a ona je tiež jačkou uh, Upanditu a ja ju požiadam, aby priniesla nejaké akoby uh, vytlačené uh, kopie tejto knižky. It's, it's a very starting point is the shape, manner and natural characteristics and then onward it is leading up to the Nibbana how it is working, so I just give a basic instructive introduction. Čiže je to tvar charakteristiky a um, tvar spôsob a charakteristiky a vlastne je tam vysvetlený celý ten popis až k Nibáne, ale že ja som tu dal iba akoby úvodné inštrukcie. So you have to study. It's, it's academic work. <laughs> Takže musíte študovať, je to akademická práca. If you are really going to teach, you must, you must know them, then only you can understand and you can give a theoretical explanation uh, thanks to Pandita. Čiže keď chcete učiť, tak uh, vlastne treba, aby ste tieto veci osvojili, uh, aby ste um, to vedeli ľuďom akoby správne vysvetliť a vlastne toto uh, uh ja som sa naučil od uh, Panditu. So you understand beginner's mind? Takže chápeš so give a try, you a try. At the beginning, it's painfully slow. Can I ask more, one more question? What could be reasons that I cannot get into mindful states? Mindful state. state. So you already in 10 minutes you can be with mindful. Why <laughs> Maybe I'd sell more than, I don't know, maybe two minutes, five minutes. Then I don't so the two minutes, five minutes also not a, not a correct thing. When you observe, within that two minutes, five minutes also mind jump outside, mind be wandering. And you feel you are mindful, it is not. <laughs> Čiže uh, vlastne zo začiatku počiatku je to uh, bolestivo pomalé, ten vývoj. Um, a uh, vlastne, že Mm, že keď si povedal, že už 10 minút dokáže byť všimavý, že to je vlastne už akoby skvelé, ale že aj keď hovoríš, že 2 minúty alebo 5 minút, že keď sa naozaj pozrieš na tie 2 minúty, tebe sa zdá, že si celý čas všimavý, ale že v rámci týchto 2 minút tiež mysel akoby eh, vystala a budila. You have to translate very sharply, eh? <laughs> question. Otázka. Uh, question. When you are in breath, you know you are in the breath, in breath, out breath, cool, warm. Keď, toto je teraz otázka na vás, keď mm, mm, ste si všimali dýchu, tak viete, nadýchujem, vydýchujem teplý, studený. That now you, you know you are mindful. A teraz viete, že ste všimali. And another occasion, mind is wandering, daydreaming, fantasizing, listening, pain, and there also you know you are not mindful. Čiže um, Eh, potom máte druhý, eh, kedy mm, vlastne mysel blúdi, eh, premýšľa, zažíva bolesť, sníva a tu tiež viete, že nie ste všímali. Which knowledge A ktoré poznanie je lepšie z týchto dvoch? Knowing you are mindful or no, no, you, you know me, you are not mindful. Keď viete, že ste všímaví, alebo keď viete, že nie ste všímaví. same. It's the same. It's mindful. but very adventurous to know that I am not mindful. It is very adventurous, very challengeful, very rational to understand that I am mindful because you are a mindful yogi. Čiže, ale je väčšia výzva um, je vedieť, že nie som všímavý. Že uh, ja si myslím o sebe, že som všímavý jogi, ale vlastne práve tento Eh, moment vidieť, kedy eh, som akoby rozptýlený. To je ten akoby ešte väčšia výzva eh, pre našu všimavosť. So to appreciate, to understanding of unmindfulness, to appreciate the understanding of the bewilderment, main thing is not to worry. Aby ste vedeli oceniť toto rozpoznanie toho, že ste boli rozptýlení, v tomto je najdôležitejšie sa s nerobiť starosti a netrápiť sa tým. The worrying leads to frustration, worrying leads to discouragement, worrying leads to all the kind of mental agony. But if you can understand, understanding primary object or not understanding my primary object. Understanding mindfulness, understanding not mindfulness, both are understandings. Čiže mm, mm keď sa človek mm. e, trápi, alebo si vyčíta, že za mysel blúdila, že zase nebol všímavý, toto vedie k, k frustrácii, k smutku, k agónii a vlastne v každom prípade, keď sme všímaví, tak sme si toho vedomi a keď e, mysel e, blúdi, tak tiež v nejakom momente si je vedoma toho, že blúdi a vlastne obidve sme si vedomi, jak toho takto a vlastne to ocenenie toho, že som rozpoznal, že mysel blúdi. So both must be under your very nose, both must be here and now, both must be uh, in reality, then both have the same value. Čiže oboje musia byť uh, tu na práve pred vašim nosom, obidve uh, musia byť uh, teraz a tu a potom obidve majú rovnakú hodnotu. Very difficult. Je to veľmi ťažké. Very difficult, so after a while you will understand The understanding good or understanding bad, understanding long or understanding short, understanding hot or understand cool, whatever may be, understanding is understanding. <laughs> Čiže pochopenie uh, dobrého alebo zlého, uh, pochopenie um, príjemného alebo nepríjemného, uh, pochopenie je vždy pochopenie. If it is happening under your very nose, if it is realistic, it is not your thinking, it's perfect. A ak sa to deje rovno pred vašim nosom, a ak to není je to vaše priame poznanie a, a není to nič akoby vymyslené, tak je to dokonalé. Vtedy? Súhlasíte? Ja. Já e, jsem chtěla si pozdieľať e, vlastně ranní, ranní meditaci a e, jenom jsem si napsala jako pár bodů, protože jsem to nějaký jakoby mm, nejasný a je to možné tak jako trošku k vysvětlení. Uh, I would like to share uh, my morning meditation and uh, I took some notes, uh, but maybe it's not still very clear, but I have some question related with uh, this experience. Yes. Vlastně cítila jsem, že um, že vlastně jako ze mě zbývá jakoby jenom mysl a že vlastně uh, ta mysl jakoby je veliká, nebo že, že jakoby nemám, nemám hranice, nemám vlastně jako tělo, nebo mm-hmm. um, asi je rozpuštěný to tělo. Mm-hmm. I could feel um, that uh, um, I am not anymore uh, material, like uh, there is no more my body and I am only mind, and this mind is like uh, limitless or uh, boundless. A vlastně pak jsem jakoby cítila, že mm, e, všechno, e, všechno vlastně jakoby, co je v e, té meditační jakoby místnosti nebo v sále, tak vlastně, že jsem já, že, že já jsem teda všichni a všichni jsem já a já jsem všechno. <laughs> a všechno I, I could feel já. that in the meditation hall I'm everything there and everything is me. So a že vlastně tím pádem vlastně jakoby neexistují um, hranice a že um, když je vlastně jakoby ta um, pomývost, tak vlastně když um, neexistuju, ja, um, když neexistuju já, tak vlastně existuju v tom všem ostatním. mm-hmm. uh, so, um, Uh, there, there, are no uh, boundaries and there is no self, but if there is self, then there are also other phenomena. But if there is no self, also there are no other uh, phenomena related to that self. Mm-hmm. Já možná to uh, třeba nevím tak tak jenom přečtu tady, co jsem si uh, pár I can't explain it uh, precisely now, but so uh, let me just read these few sentences that I uh, uh, wrote in the morning. Takže jsem si napsala, že eh, když je jakoby všechno pomíjí, tak tak vlastně je všechno eh, jakoby nic a nebo všechno. Since everything is impermanent, everything is uh, uh, both nothing and everything. A, a že vlastně tím pádem, že já jsem taky nic. A nic jsem já. <laughs> I am nothing and nothing is me. Mhm. A, mm, že teda tím pádem, že já jsem jakoby bez když jsem obsažená jako já ve všem, to znamená eh, třeba i v dětech nebo ve svých jakoby rodičích, kteří už mm, nejsou tady, since I am in everything, uh, it means I am also in kids, I am also in my parents that are not anymore alive. Tak vlastně eh, tím pádem třeba na těch rodičích, tak je to jasný, že tím pádem, když vlastně jsou mm, nejsou tady a přitom jsou obsaženy jako ve mně, tak jsou tady. A nebude vadit, když e, já tady nebudu, protože já budu obsažená ve všem. Mm-hmm. Uh, so Uh, since I am uh, also my parents, and uh, it doesn't that, because of that it doesn't matter that parents are no more here. Uh, so in the same way, uh, one day I'm not going to be here anymore. But anyway, it doesn't matter because I will be present in my kids. This to that whenever you feel no boundary, whenever you feel limitless, can we call this is me? Čiže keď cítime, že nemáme žiadne hranice, že sme neobmedzení, môžeme potom niečo tam označiť, to som ja. Can you call this is my mind? Môž, môžeme označiť, toto je moja mysel? Is this experience yours? Je toto moja skúsenosť? Our language is not enough. We can't express this. So whenever we feel everywhere, everything is equal to nothing, nothing is equal to everything. And nothing can call me because it's everywhere. But still, the experiencer try to say, my mind is boundless. Mm-hmm. Čiže je to aj akoby problém jazyka vyjadriť, je veľmi ťažké vyjadriť tieto akoby skúsenosti, ale keď hovoríme, že všetko je nič, nič je všetko a že mysel je neobmedzená, ale kto je potom tento akoby zažívajúci, alebo že môžeme povedať, že je to moja skúsenosť, alebo čo je tá mysel, ktorá to zažíva? So people with the near-death experience, they come to that situation, ľudia, not ktorí, through meditation. Ľudia, ktorí sú vlastne, majú skúsenosť blízku smrti, tak oni sa k tejto, takémuto zážitku, takéto skúsenosti dostanú, ale nie skrz meditáciu. So in uh, Holland, <clears throat> they have done experimenting with the near-death experience patient. They found 40% are talking exactly the same. Uh, v Holandsku robili výskum uh, s ľuďmi, ktorí boli, uh, zažívali stavy blízkej smrti a vlastne zistili, že 40% tých ľudí popisuje presne to isté. Some people at this kind of a momentum, they can see far away, they can hear far away, because everything is me. niektorí ľudia popisovali, že v tomto stave dokázali vidieť veľmi ďaleko, počuť veľmi ďaleko, lebo mali pocit, že všetko je som ja. So they explained, the researcher, they have gone to that place and tested whether it is she or she is seeing is correct, he or she has listened correct. 16% yes. Čiže e, títo výskumníci potom išli a naozaj si išli overiť, že to, čo ten človek videl a popísal alebo počul a popísal je správne a 60% toho, čo povedal, áno. So if mind is attached to something, we lose all these characteristics. Čiže keď je mysel k niečomu priputaná, tak my strácame všetky tieto charakteristiky. When we are not attached to anything, mind is full of wisdom. Keď nie sme k ničomu priputaní, tak mysel je plná múdrosti. So attachment is like putting blinkers, you can't see here and there. You only see what you attached. A priputanosť je ako keď si dáme klapky na oči, vlastne my vidíme iba to, k čomu sme priputaní. In meditation we attach to one object and see through. A v meditácii sa priputáme k jednému objektu a prenikneme, alebo vidíme cez neho, skrz neho. Then you become boundless. A potom limitless. sa stanete neobmedzení, bez hranic. Some people consider this as a lost. Some people consider this as a contentment. A niektorí ľudia to vnímajú, že sú stratení a niektorí ľudia vnímajú, že sú tým naplnení. Spokojní. So they go crazy. Takže sa majú pocit, že sa they go crazy. They I lost everything and uh, they are going for psychiatric medicine, psychiatrist and psychiatrist send them further mad. <laughs> Oni uh, vlastne majú pocit, že všetko sa im zbortilo, že všetko stratili a, a vlastne, že sa zbláznili, tak idú e, k psychiatrovi a psychiatr ich ešte pošle do väčšieho šalenstva. You must have personality, you must have confidence, you must have contentment to have all the experiences, but not to arrive at a decision. A čiže musíte mať akoby takú silu osobnosti, musíte mať rozhodnosť, uh, aby ste akoby, uh, vstúpili do tej skúsenosti akoby, With a decision, yes? Without a decision, you just let it happen. Aha, bez rozhodnutia, iba to nechajte, aby sa to stalo. The simple technique the Buddha came out with. Let that happen again and again without a decision. Jednoduchá technika, s ktorou prišiel Buddha, je, že nechá, nechajme, aby sa to stávalo, dialo znovu a znovu, bez nášho akéhokoľvek rozhodnutia. This is the way of verification. A toto je tiež spôsob, ako si to overíme. So you have to let it happen again and again. And each time you go to it like a beginner. Čiže e, vy to nechávate, aby sa to stávalo znovu a znovu a vždy do, do toho idete ako začiatočník. Ready? I would like to ask to this one question to continue. How can we say that uh, up to which level this was real experience and from where it was thinking, like continuing thinking that this is that this is that it seemed that the experience is just momentum or just like this, yeah. and the rest is our mind which continues thinking it is in fact this way and in fact this way. So how can we see where is the bottom? Prelož ty, prosím ťa, budeš to povedať. Ja bych chtěla vědět, když vlastně člověk má tu zkušenost takovou nějakou s tím, co, co jste zažila, do jaké míry je to skutečně jenom ten prožitek, který je vlastně strašně rychlý a od jaké míry je to potom vlastně už myšlení. Mně to přijde prostě, že to je potom to dál. Já jsem v dětech, děti jsou ve mně, že to už je myšlení. Mm-hmm, mm-hmm, So if you take alcohol, if <laughs> you take drugs, so up to a level you know you are taking alcohol. You know you are taking drugs. After that everything go beyond and you get addicted to alcohol or doped. Then mm-hmm. you know you can't verify reality and the concept. Mm-hmm. Čiže podobne, keď človek pije alkohol alebo eh, bere nejakú drogu, tak vlastne v nejakej fázi ešte vie, že eh, akoby je si vedomý toho, že pije alkohol alebo že si dáva tú drogu. A potom od nejakej fázy už vlastne už, už to nevie rozlíšiť, že už nevie, že, uh, že je zjetý z niečoho. Vlastne už to nedokáže vidieť. In meditation, no chemicals, nothing outside. You just see through the object. and uh, beyond the see-through, it appear like mystic, it appear like magic, it appear like a vibration, it appear like a energy. Again you can come back, again you can go there, no like alcohol, not like chemicals, but by your focusing power to the mindfulness, so you can be aware two worlds, what is something like mystical and magic, mind made like something like realistic, concrete, materialistic life. Čiže uh, vlastne v meditácii nepoužívame žiadnu e, vonkajšiu látku, ako je alkohol alebo droga, e, a, a, a, ale používame silu všímavosti a silu, akoby, že pracujeme s objektom a ideme do objektu, prejdeme tým objektom a do toho sveta, do ktorého potom vôjdeme, to je akoby magický svet alebo mystický svet, to je mm, mm, mi to dá skúsenosť, e, energie a tak ďalej a potom znovu z e, nej vyjdeme a vlastne vrátime sa späť do, e, do tej akoby materiálnej alebo tej bežnej reality, bežného vnímania a potom zasa môžeme silou všimavosti vlastne ísť cez ten objekt vlastne do toho, do tej, do tej magickej dimenzie vlastne týmto spôsobom. It's a classical example is, do you know frogs, tadpole, and when they put like eggs the mother frog put, put eggs and that the water body is full of eggs. <laughs> and after a while you get tadpoles, that fish-like creatures. Yes. Okay, Aha, že vlastne sú napríklad sú žaby, ktoré nakladú vajíčka uh, niekde do vody a um, vlastne tie, z tých žiab sa potom, teda z tých vajíčok sa potom vyvinú tie žubrienky. The, the tadpoles feel very happy when the mother is with them a, a tie žubrienky sa cítia šťastné, veľmi šťastné, keď je s nimi matka. All of a sudden they find mother is missing, is not in the water body. A potom zrazu cítia, že už tam matka tam už není. And then when they come back, when they come back, uh, the, the tadpoles ask mother, where were you? We were searching about you, and there. Then the mother says, I went to dry land. <laughs> A vlastne tie žubrienky sú ako vo vode a vlastne uh, potom, keď uh, tam tá matka není, a, e, a potom sa vráti späť, také žubrinky sa aj pýtajú, že e, matka, že kde si bola? Ona povie, že ja som bola na suchej zemi. And the temple oh, says, how can you live in dry land? Because we are water bodies, we are water animals, so don't lie. <laughs> Jak to môžeš žiť na suchej zemi, že my sme e, v ži, ži, ako živočíky, ktoré žijú vo vode, a, sme celí z vody, že ne, neklam. And the mother knows, they have the lungs, outside lungs, and they are by fins, they are outside mm-hmm. fins, they have a tail, there are no legs yet. Mm-hmm. And slowly, slowly, slowly, the lungs will be absorbed inside, tail will be sucked inside, and the legs and hands will come out from the tacted balls. A vlastne matka vie, že tie žubrienky, oni majú stále, keďže žijú vo vode, tak majú plúca ako vonku z tela a majú stále chvost. A, a postupne, keď vyrastú, tak vlastne tie plúca sa im vstrebajú do tela, aj chvost im sa im vtiahne a vlastne mm, miesto toho im narastú končatiny. they can breathe through the skin as it as through the lungs. A potom budú schopné dýchať pokožkou aj plúcami. So if they wish, they can now go to the dry land. A potom, keď budú chcieť, budú môcť ísť na suchú zem. Till that mother can't explain, till they, they become mature and become the Ubhay Jeevi. Ubhay Jeevi they can live in the water as well as dry. Till mm -hmm. maturity they never believe we can live mm -hmm. in the dry land. Čiže m, mm, vlastne uh, matka vie, že ona, dokým nebudú zrele a dokým jakoby, uh, nebudú obojživelníky vlastne, že budú mať aj uh, končatiny a budú môcť výsť sami na tú svú zem, tak oni to nikdy jakoby, nezažijú, nepochopia to. So mother is not trying to explain it, let them mature. Once they mature, they will understand. Čiže matka sa nesnaží im to vysvetliť, ale um, ona počká, kým oni dozrejú a keď to dozrejú, tak potom to pochopia. So this is the difference between the uh, water animals and the animals with the water and uh, dry land, uh, amphibian. Amphibian is living both as well, water as well as in dry land. The fish mm-hmm. is only water. Mm -hmm. Tadpole, younger age like a fish, Once they mature, just like a frog can go outside. Mm-hmm. Čiže <clears throat> vlastne tieto živočíchy sú, sú potom sú vodné a, a potom sú vlastne tie obojživelníky a že tie žubrienky sú, keď sa na, ako malé, sú vlastne vodné a potom, keď vyrastú, tak sú ako obojživelníky použité na zemi aj vo As well as we are believing our senses and living in the sensuous world, we are like tadpoles. Eh, pokiaľ máme zmysly eh, a mm, fungujeme v tomto hmotnom svete, tak sme ako žubrienky. you see through the object, you are not, no, no more bounded with the sensuous eh, knowledge, you can go beyond. A, a keď dokážete preniknúť objekt, tak už nie ste uh, spútaní tou zmyslovou rovinou, uh, už dokážete ísť za ňou. Then you are like amphibian a potom už ste ako obojživelní. So you have to learn it. So many people do not have their capacity, many people do not know their potential. So they are born with sense pleasure, live with sense pleasure, die with sense pleasure. A veľa ľudí nevedia, že majú tento potenciál, túto možnosť a vlastne sa narodia v zajatí zmyslových uh, potešení, celý život žijú naplňajú si zmyslové potešenia aj zomierajú ako spútaní zmyslovými potešeniami. So they are not trying about religious, they are not trying about the, the philosophical things, they are just entertaining senses or uh, self-indulgence. A oni, ich sa ne, nezaujíma žiadna filozofia alebo nič nehľadajú a oni vlastne si iba užívajú tie pôžitky zmyslov. This is the case for 99.999 of the population. <laughs> A to je, tak toto je pre 99,999 populácie. <laughs> so we can be amphibian. We can be aware of the other world and live in this world. That's the way we are expanding our consciousness. A my môžeme byť ako oboživelní, ktorý žije v tomto svete, ale má prístup aj do toho druhého sveta a môže žiť v oboch svetoch. The, the example given is just like a tadpole when you are in a dream, the dream appears like reality. Čiže uh, tak ako žubrienka, e, vlastne uh, no, no, podobný príklad, napríklad vo sne, keď sme vo sne, tak uh, vo sne, to, čo zažívame vo sne, sa nám zdá byť skutočná realita. Once you enlighten, that is called night dream, the day-to-day life appears like a daydream. A keď dosiahnete osvietenie, tak vlastne to, čo zažívate v noci, to je sen v noci a potom vlastne aj to, čo zažívame počas dňa, to bude sen počas dňa. Both appeal to use. Oboje sú ako sen. Question. Is it all about the mind or is it also related to body? Mm, I mean, some disbalances in hormonal or neurotransmitters, if can it affect my mind? Preložíš si prosím ťa potom. Mm, jestli všechno vlastne jenom o mysli, alebo to má taký souvislost s tělem, Takže třeba nerovnováha hormonů nebo neurotransmitterů v mozku. So he also had the same question at the beginning. So we start with the matter, the body. We a focus sa, the mind to the body. A on sa na začiatku spýtal tú istú otázku, či my začíname s telom, my sa ako prvé zameriavame na telo. And at the beginning it appeared like a shape, permanent, concrete, materialistic. Na začiatku to telo uh, má určitý tvar, uh, je trvalé, má určité charakteristiky. So uh, when you keep on observing, they can, they, you know these shapes are changing, manners are comes into being. A keď ho pozorujeme, eh, tak vlastne tvary sa menia a vyvstávajú tie akoby charakteristiky, alebo tie, tie spôsoby. And after you can see the manners also dissolving and there is no thing as such you can see through or there is a point where you understand the uh, natural characteristic that is to say the nature Čiže vlastne potom, keď uh, sme pracujeme nejaký čas tými spôsobmi, tak vidíme, že ani oni nie sú nejak pevne dané, pevné a vlastne ideme, ideme ešte hlbšie a potom sa dostaneme k tým charakteristikám a to je niečo ako videnie podstaty, povahy alebo podstaty. So the Buddha says three kinds. One thing is sensuous world, second thing is materialistic world, the third one is subtle materialistic world. Čiže Buddha hovoril o troch svetoch. Jeden je zmyslový svet, potom je hmotný svet So whenever you go to the subtle material sphere, there's no friction as such. It is everywhere. So that is also, you appear like, it is mind-made. Mind is the forerunner. It's also mind-made. So if you do not know these three stages, uh, you consider, you believe the luxurious items, your wealth, materialistic things. But whenever the mind develops, you see these things are no much of value. Best thing is to train your mind and then you peace, you feel the contentment and the happiness not depending on materiality. Uh, čiže uh, mm, vlastne aj táto jemná, jemnohmotná úroveň je uh, vytvorená myslou, ale keďže ľudia poznajú iba vlastne tú e, sféru e, zmyslov a tú hmotnú úroveň, tak vlastne e, sú v nej chytení. A preto najlepšie, čo my môžeme spraviť, je rozvíjať svoju mysel a potom, keď objavíme tento vnútorný kľud, ktorý nám dá oveľa väčšie naplnenie ako tie zmyslové potešenie. No, je question. Uh, I think I got problem because of um, uh, disbalances of my neurotransmitters in my brain, and because of that, I cannot get into mindful states. Neurotransmitter is neurotransmitter. Theory, it's a theory, it is never proved. Don't believe brain is the mind. So they are completely two spheres. Brain is not the mind. And the neurotransmitter is transmitting the, from here up to this point, it is uh, electromagnetic and then it emits the neurotransmitter and it is going to the other end and it changes into the electric power. there are theories. sometimes it is explaining, but most of the time it's in mad. Čiže uh, je rozdiel um, medzi mozgom a medzi myslou. To sú dve úplne odlišné veci. Uh, a vlastne mm, tá teória o tých neurotransmiteroch, vlastne to je iba teória, to um, akoby, jak sa tam prenáša, som to presne celé nezachytil, ale vlastne to je stále iba teória. So that uh, recent researchers from the brain and the neurons and the uh, electrotrans the neurotransmitter and kind of thing gives a lot of explanation, but it can never explain 100% najnovšie výskumy o týchto o neurotransmiteroch a vlastne o výskumy mozgu vysvetľujú veľa vecí a snažia sa akoby veľa vecí vysvetliť, popísať, ale nikdy nevysvetlia všetko. So I participated in one conference in uh, Toronto, the brain and the mind, how the mindfulness is bridging it. Ja som sa raz účastnil jednej konferencie v Toronte a mozog a, a mysel a ako ich môže všímavosť spojiť alebo premostiť. A lot of scientists came and they explained about the neurotransmitter and how the brain is working. And one time Achandran showed the uh, research paper. There was an Oxford student getting the first class degree, but he don't have a brain. <laughs> Čiže uh, vlastne tí vedci tam vysvetlovali veľa uh, rôznych teórií, ako funguje mozog a potom tam ten Brahm, tak ten vlastne doniesol nejakú prácu nejakého študenta a e, na jedničku napísanú prácu a ten študent akoby nemal mozog. Only grey matter is available inside the skull. There is no brain structure. Čiže v mozgu mal iba tú sivú hmotu, ale žiadna štruktúra mozgu. So then he challenged the scientist again, how can you prove your theory? You are under the impression brain is the mind. But that is not cruel. That is, brain, mind is not a materialistic thing. Like the neurotransmitter and neuroplasticity, they are very good theory. I am always reading them. But when you are meditating, you are going beyond, far beyond that. You experience it rather than theory. čiže uh, vlastne on im potom povedal, že a jak, uh, jak mi teraz vysvetlíte vaše vlastne tieto teórie o neuroplasticite a tak ďalej, že vlastne Hm. Jako mňa to zaujíma osobne a ja, ja si čítam tieto ich akoby vedecké výskumy a tie teórie, ale vlastne v mysel v meditácii sa dostane ďaleko, ďaleko za úroveň akoby mozgu a činnosti mozgu. So if they are going to give you energy, if you are going to give enthusiasm, if you are going to give the confidence, you can use the theory, but don't stop at that level. Put into practice, you are put into practice you can really understand, you can go much, much, much beyond the theory and the book knowledge, and that is under, the, under your very nose that you cannot gain by reading or by study. Čiže <clears throat> tieto teórie a výskumy sú dobré, pokiaľ vás inšpirujú a dávajú vám ako keby nejakú dôveru eh, a nadšenie, ale že nezaseknite sa iba na eh, tejto úrovni eh, teórií, že je lepšie, keď um, um, sa venujete praxi a veci priamo zažívate tak, ako ich máte eh, pred svojim nosom? So direct experience is the best. Najlepšia je priama skúsenosť. Now it is time up. A teraz sa naplnil náš čas. Sádu, sádu, sádu. question how how how many people can read German? Kolik z vás nie, uh, eh, rozumíte německy? Can or cannot? Can. Can. Kolik viete, čítate po německy, rozumíte německy? There are some literature in German. I can send it uh, the e-copies if it's helpful. Uh, and I will send a copy also. But, uh, some of my books and and uh, some information about teaching children mindfulness, Satipasala, they translated into uh, German. It will be helpful for the academic purposes. Čiže ja vám pošlem nejaké knihy v Nemčine, uh, e-booky um, a vlastne niečo aj v angličtine a že je to, sú to nejaké moje knihy a je to aj o a vlastne výuke mindfulness uh, pre deti v školách. Čiže môže to byť užitočné na akademické účely. Yeah. If you break your well, uh, this thing. Yes, it's not broken. Just the uh, You know, the screw is just out. But I tried to that. I have repaired this thing. You have? Can you borrow me? <laughs> Chcesz się Yeah, Uh, he had some personal question, private question he asked. So we see the